Willkommen bei der IG Farben, einem Chemieunternehmen mit langer Branchengeschichte. Unser Expertenteam arbeitet hart daran, sicherzustellen, dass unsere Produkte den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. IG Farben. Wir verwenden nur die wirksamsten und sichersten Inhaltsstoffe, um sicherzustellen, dass unsere Produkte so wirksam wie möglich sind. Unser Sortiment an Pestiziden soll dabei helfen, große und kleine Probleme zu lösen. Wenn Sie also auf der Suche nach hochwertigen Chemieprodukten sind, zögern Sie nicht, uns bei IG Farben zu kontaktieren. IG Farben, wir freuen uns von Ihnen zu hören. Hey da! Innan vi börjar vill vi berätta att detta avsnitt innehåller referenser till barnhandel, GE1, e, narkotikabruk och Säpo och det kan därför vara olämpligt för känsliga lyssnare. Die Vielfalt und Auschwitz. Erdinger Weißbier aus Bayern. Äh, Jag är misstänkt för brott. Välkomna mina vänner! Du lyssnar till Doghouse 2022, en podcast om rättegången, del 1. Bert-Åke! Så var det förhör med Bert-Peter Åkerblom och du skulle be dig att berätta om händelsen, varsågod. Ja, alltså det är ju svårt då i princip för mig att, att hitta någon början och <laughs> ett någon slut. Va? Men först och främst eh, sitter jag också här för att eh, Mm, ja, äh, kratta lite grann i rättssystemet. Eh, då sitter en människa det var åklagaren som ljög för 14 dagar i kameran vid ett förhör medvetet och som orsak därför blev jag häktad i 14 dagar i eh, Swedish Guantanamo som man eh, betecknar eh, sådana eh, eh, häktarresten och sen i Sollentuna tingsrätt, det vill jag bara säga. Hon ljög och det kommer att bli en polisanmälan mot, mot henne. Det är, helt, det är så otroligt fräck, precis så fräck som hon uppträder här. Hon borde läsa boken Vita guldet. Så, det vill jag bara ha sagt. Yes. Så, men om du kunde hålla dig till själva händelsen nu då? Detta är, det är eh, extremt händelsetätt för att jag sitter därför i häktet, tycker jag. Mm, Okej. Okay. Vi kommer i princip ha, eh, ha mer att göra, det, är jag helt övertygad om. Ja, vad ska jag säga till händelsen? Eh, jag, tjejerna flyttade ut till mig, det var i princip odlingen i full gång om man så vill. Vi hade, äh, jag hade, alltså inte de, vi, eftersom jag hade, man måste säga, eh, jag hade lite hjälp av någon som hoppade av sen. Mm, kan man säga. Eftersom det ingår, hela hampaodlingen gick i en stor projekt som inte bara innebar hampaprojektet. Det är en tort i princip projektet och hampa var kanske 45 procent av den där tårtbiten. Um, när jag var sista gången i, alltså när jag var i Tyskland 2020 med min, uh, ja, från psyket som jag var ihop med, uh, då uh, började i princip i Tyskland uh, hampaodlingen bli aktuell. Där uh, samlade man in från uh, det som kallas för i alltså, tyska riksdagen Bundestag. De har en vetenskaplig tjänst och, eh, eh, I den började man, klock, eh, 2020 eh, eh, var det en svängning, man kom närmare Nordamerika och allting i, i huvudet ändrades lite grann med hampa. Eh, och cannabis, jag kan förklara, jag, jag, borde rekommendera att om ni inte vet vad cannabis är och vad hampa är, läs boken. Mm. Eller informera er om detta. Det verkar vara, ingen vet någonting egentligen överhuvudtaget. Men eh, oavsett detta, den vetenskapliga tjänst 2020 äh, gjorde så att efter en, äh, <laughs> jag gjorde min militärtjänst på ryggen, danska ryggen. Och där hade jag ganska många kontakter och så vidare. Och äh, då besökte vi några som också var i den där farten. De odlade redan också, alltså, i, i, i, i Tyskland odlar i princip alla, om man så vill, trots att det är på något sätt förbjudet. Det kommer uppträda i alla filmer. Det finns en, en, en, en, en, en, en, en alltså så, så en allsång för, för Skansen för tyskarna som kommer varje söndag. Där finns en kommissar som, eh, eh, och han, eh, han, är, han är son till en taxichaufför som har en jättestor hampaodling. Den kommer i varje film kommer den fram. Mm. Sen ungefär 25 år. Alltså det är lite den disponibla disposition, alltså nej, den socialpsykologiska disposition gentemot sånt är en annan. Så eh, det planerade jag i princip eh, på ryggen eftersom jag känner det ganska väl. Det är fortfarande aktuellt. Alltså det är inte så att det inte blir nu. Nu blir det ju eh, från och med 1 juni, alltså de stora plantagerna som man kan få först från och med 1 juni, där det är fortfarande aktuellt att vi kommer och odla hampa där i, stor, eh, i, i riktigt stora äh, äh, saker. Mm. Jag vet inte om ni har sett äh, den där sista debatten i riksdagen som var i mitten av januari faktiskt, när det stod klart, när det kom över, när det svappade över, att i Tyskland blir det helt lagligt med hampaodlingen. Då gjorde man en riksdagsdebatt om detta. Hur ska man nu hantera detta? Uh, ja, och uh, där kunde man också köpa lite olja och uh, alla sådana produkter hos, hos, min kompis som vi kommer lägga sen i princip iväg. Så nu kommer vi till fisket. Jag, jag använde hampa i fisket sedan jag var sex år gammal. Ja. Jag tävlade nämligen i fisket sedan jag är sex år. Och eh, vad ska jag säga till detta? Jag har aldrig tänkt mig över någonting i, överhuvudtaget. Jag har inga anmärkningar i något avseende och för mig eh, är det problematiken som en tysk inte förstår. Det är lite grann som prostitutionslagen. Du, eh, du får sälja sex men du får inte köpa sex. Det går i en tysk hjärna inte så riktigt stabil in den där eh, eh, kontrovers i princip. Det är helt vansinnigt. Det är egentligen omöjligt. Eller vad vill man uppnå med så en... Du får sälja men du får inte i princip eh, köpa. What? So what? frågar jag mig. Ungefär samma kan man säga är det med med uh, hampa, industrihampa, inte industrihampa. Det vill jag, oh gott, jag vill inte yttra eh, mig. Jag känner mig ganska proffsig i detta, i ett kommande överklagande beslut om saken. Och också här till narkotikastrafflagen som är så en, med, med nuvarande vetenskapliga stånd av sakerna, en häxförbränningslag om så vill. Den behöver reformeras eller, eller utjämnas med en europeisk lag i alla fall. Ja, och eh, sen, eh, ja, sen planerade vi det eh, och, och de, det var egentligen klart. 2024 var året som det kom ut. Mm. Alltså fyra år är det i princip uh, tar detta att den vetenskapliga tjänsten kan, alla kan läsa detta Pornettet. Das findest in, heißt Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, der er Dom, vetenskapliga Sacker, samlar som blir grundlagen, also som blir utredningsgrundlag för detta, för vad som händer äh, nu i Tyskland. Och det strider naturligtvis emot alla de där, jag har tittat lite grann på äh, straff, äh, narkotikastrafflagen i Sverige, vilka Eh, vilka, om man säger, or, eh, ja, hur den kom till stånd. Den kom till stånd var, man kan, man, man, man, kan, man kan säga eh, i princip rakt av, det är Investor AB som dikterade de där ovetenskapliga sakerna, hur man kunde skriva den där äh, narkotikastrafflagen. Men det spelar inte <laughs> någon stor roll. Jag har köpt, äh, en gång till, jag har köpt olika frön, olika sorter också. Alltså det var, jag vet inte, det var 15 olika sorter för att vi, äh, att vi var ett stort experimenter. Äh, eh, alltså jag, vi, den andra i princip som var med där fortfarande, vi var en stor äh, eh, experimenterläge. Det var 2020. Så, och äh, vi äh, i Holland, de försäkrade i princip oss, att det kan ni göra, det är i princip, ni måste bara, i Sverige ska man bara ha allting på sin tomt. Så. Och jag sa också till alla, alltså om någon, bara en liten, liten del lämnar tomten hos mig va, så blir jag helt galen. Så kan ni flytta och kan ni, kan ni gå någon annanstans. Alltså allting stannade på tomten. Jag hade tre olika i princip, uh, uh, um, uh, hur ska man uttrycka detta? Alltså, detta i norra Tyskland, detta som är, det är ungefär samma väderlägret som i Herräng, alltså samma luftfuktighets och temperatursaker och så vidare. Eh, det som är naturligtvis detta som eh, ja, sabbar hela odlingen är ju mögeln. Så. Och eh, därför, hade vi gjort, därför hade vi gjort en plan med, med den andra i princip hur vi eventuellt gör. Och sen kom vi på en helt annan sak in och det, vi kommer in i en ja, motorförsäljningssak. Så, som, och det, Denn der Motor, det är en, en, en så kallad kvantmekanisk motor, eh, då hoppade det sig, ej det är våran grej, nu förbättrade vi bilden också med den där motorn ihop och sen hoppade han av den där andra. Mm. Och det var 2021. So, och nu står jag där med mina fröer och jag har en älsklingsmusikgrupp som heter Keimzeit, som heter Gråtid. Jag är uppväxt eh, en stor del av mitt liv i princip i den finaste parken, den park von Sanssouci, om ni eh, känner till detta. Det var varje dag i princip min upplevelse att gå genom den där parken. Jag tycker att den där Sanssouci är alltså det franska och heter utan bekymmer, om man så vill. Och eh, det fanns en kille som hette Norbert Leisegang. <laughs> Han, eh, han jobbade i ett, i ett eh, växthus kan man säga. <laughs> Eh, och eh, han odlade där hampa mm, också. Mm. Och det var i princip detta som, som jag hade, och det var jag vet inte, 1979 eller så, i den där tiden. Ja, Eh, vad ska jag säga? 2020, eh, planerna för att 2024 inträffar precis detta vad har inträffat. Eh, jag oavsett vad, vad, vad domen blir eller, eller hur det nu blir måste man komma ställa in sig i Sverige på den nya situationen i Tyskland alla åker ju dit för att de är fredodlare. Eh, alltså också, man måste hitta en inställning också. Alla de, man kan inte med tvång mer, eller, eller med restriktioner, kan man inte mer äh, eh, säga till folk, ni, man måste appellera på förnuftigt agerande i saken och inte med restriktioner. Detta är min inställning. Som det kommer också att hända, äh, är jag helt övertygad, i Sverige. För att äh, situationen blir annars ohållbart. Och sen, de olika vetenskapliga grunder vill jag inte ingå. Så, nu har jag fiske, eh, nu har jag en av huvudanledningarna som jag sa på, eh, som på, på polisen också var naturligtvis äh, äh, hampa, i, äh, i mäsket. För att äh, jag vann äh, olika tävlingar äh, med just hampa i, alltså jag är känd för den som har hampa i mäsket i Sverige. I Tyskland eller i Italien eller i Frankrike, alltså där finns stora fisketävlingar med meter. Där har alla hampa och där frågar ingen efter. De känner, man känner bara i princip när man gör en fuktig om det är olja i eller inte. Och det är den oljan i princip som fisken äh, är intresserad av om man så vill och kommer den hit. Den, äh, den bästa tävlingen tror jag var, den var i Södertälje kanal för ungefär åtta år sedan. Det var Stockholms distriktsmästerskapen i meter <laughs> och där hade jag, jag vet inte, jag hade åtta kilo mört och de andra hade ingen fisk alls. Och trots att vi stod bredvid varandra. Så alltså, en, eh, och, jag hade alltså enda den där hampamesken eftersom de andra inte ville ha den. Så 2020 beslutade jag alltså att jag äh, ska göra min egen hampaodling och äh, kontaktade i princip en belgisk firma för att någon måste köpa sen också grejen. Och eh, de sa, ja ja, det är bara prova, visar och så vidare. Jag fiskade under tiden också i själva sjön då, i, alltså det där huset. Man måste föreställa sig varför man flyttade ut. Alltså det där tillhör eh, Stockholms norra skärgården. Det är underbart där med alla klippor och Östersjön och så vidare. Man vill gå ut från stan om man så vill. Det tyckte jag i alla fall, och de andra tyckte det också. Ja, och då började jag i princip eh, att eh, man måste, säga att det är ju inte så lätt att få alla prylar hit. Eh, måste, lampor och fläktor och allting sånt. Det går inte <laughs> över en dag, eller inte ens över en vecka och inte ens över en månad kan jag säga, att, att få det hit. Ja, och sen började jag i princip äh, bry mig. Jag var, alltså jag var inte den där superstora odlingstypen, men äh, när jag började själva, äh, själva frön Eh, att stoppa dem i, i, i jorden och, eh, och omsorgsfullt behandlade dem i princip varje, varje timme. De andra vet i princip att jag, gjorde jätte, jag vill ha min lugn och ro och så vidare. Och när man ser ut i princip den där keimzeit när den kommer ut och de första bladen kommer och så vidare. Det är naturen pur. Så. Och eh, om tillstånd, eh, alltså jag har fortfarande ett, ett, papper från den holländska firman som eh, garanterade mig att detta är saker som jag får odla i Sverige. Och, eh, men, alltså, jag, jag, förstår inte så riktigt, eh, den där, det, det, är lite främmande sådär, att eh, om vi pratar om hampa, en skillnad mellan hampa och cannabis finns inte. Den finns inte. hamper, also, also äh, however, äh, however cannabis ein äh, Produkt auf ein hamper wächst, um man so will. So, what, what, what, what, jag vet inte vad man, vad man pratar om. Och sen kan vi naturligtvis um de olika olja, om äh, man så vill, saker som är i olika... Det var relativt ointressant. Jag visste att i princip att man kan göra Eh, eh, man kan göra lite lugnande eh, saker med, med, med saken. Det gjorde jag faktiskt också till min dåvarande flickvän. Hon heter Åsa-Lena Ekman, jobbar på psykiatri i Sankt sedan flera år tillbaka. Och, hon, för henne gjorde jag i princip en, en kaffegrädde som man kan ta i kaffet. Och, och jag frågade och jag sa, ta det när du vill eller titta och sen ser du med hur det, om du har någon äh, själva verkning eller vad du tyckte eftersom hon tycker också mycket om kaffe. Jag pratade alldeles nyss med kaffe om honom. Jag är en mästare att göra kaffe, tycker jag själva. Ja, och sen eh, odlade alla, alla de där frågorna och jag, jag förstår det. Alltså, jag, till saken tillhör kanske min far var, eh, om man så vill, en eh, underrättelsechef, eh, eller Stasi-officer kan man säga. Och jag, jag känner ju i princip tillbaka hennes, eh, hennes feedback från, från åklagaren, vad hon var ute och, och eh, vad vet jag, vad hon är ute efter. Eh, ja, eh, växterna var mina. Ook äh, dan met, met Huret Nuva, var na, natürlich wisst ihr, dann blieb das lite, äh, also das war tre olika platser som, som jag hade ut, utsett i princip. Den ena i det stora tältet, den andra i det små tältet i källaren och den andra i princip, eh, äh, jag vill ju också veta, för, för att från och med första april är det ju i Tyskland i alla fall, blir det först tillåten att man får ha tre växter inomhus, um inom um sin lägenhet. Och ab 1. juni sen kan man fri äh, eh, plantera med föreningar och så vidare, då är det ingen hinder mer. Och äh, därför, jag gjorde en bokföring över hur olika växter förhöll sig med olika äh, eh, ljus, med olika, med olika ljus, med olika ventilationer och så vidare. Den där torkade, den där, de där torkade växter, alltså man måste torka dem, annars möglar de med en gång. vad ska man göra? Vi har inga plats och så vidare, och jag hade inga platser och vi hängde dem där der som det i princip blev bäst med att torka. Annars möglar de och det kan man dem inte mer använda för mäsk. Jag gjorde felar, jag gjorde flera uh, provfisken eh, fisket också i sjön. Det finns, fanns en sjö där nere och det funkade jättebra. Vi åt soppa med fiskesoppa i princip som var i princip fångad med uh, hampa, uh, i princip uh, mäsk där i sjön. Ja, eh, och nu kommer, alltså jag är övertygad om det kommer helt andra eh, eh, inslag i saken också. Jag vill inte prata om huset som jag bodde i eftersom det är ett nytt projekt. Det kommer i princip, alltså huset blev ju med Kronofogden och allting. Helt vansinniga saker hände med, med huset. Ja, alltså, jag hade köpt ett hus där. Det hade jag köpt. Och under tid, kort därefter gjorde jag ett kontrakt i Berlin och överskrev huset till hennes son. Får jag fråga dig, Ja. när köpte du huset? Eh, Huset köpte jag 2020. 2020? Okej. I sammanhang med Berlin, äh, med, med, det var en stor demonstration, ja precis, då, som jag var eh, i Tyskland eh, med, med Åsa Lena. Mm. Varsågod. Yes. Eh, och eh, då, eh, nu när vi köpte huset, eller ja, jag, alltså, ja, det var jag som betalade huset på något sätt så va så eh, kom vi, ville flytta, eh, jag, jag bodde där först i princip, då kom jag efter i princip, jag bodde där själv i princip. Eh, och det var för mitt projekt och med motorprojekten och allting sånt, också med min hampa-projekt, jag var där egentligen i fred. De flyttade ut mot min vilja eh, den där sommaren 2022 kan jag också säga. Eh, huset är en egen komplex eftersom jag, ville, jag gjorde ingen lagfart på huset Äh, för att äh, vi, när, jag kom dit så äh, var huset förändrat. Huset var förändrat i den mån att dörrarna var inslagen, fönstren var inslagen och många rör var avsågat. Och jag hade betalt för ett helt annat hus, kan man säga. Så. Och därför anmälde jag detta till polisen faktiskt. Ja? Och därför vill jag inte göra vad man här gör i Sverige, en lagfart. So, sen kommt ein, ein Tag, kommt, kommt en kvinna med sin bil körande in på tomten och, och säger jag, eh, jag kommer från Jäger och K eh, och jag vill göra en utmätning av huset. Och sen frågar jag va? Va? Och sen, uh, ja, jag har från Kronofogden uh, och så vidare. Bla. Men huset är, jag vill inte gå, ingå så mycket i huset, för att huset är ju en projekt som här, kommer här efter jag kan inte syssla med allting. Som en sketch säger, Eddie sa på en sketch, jag kan inte äh, i princip äh, syssla med allting med en gång. Nu kommer först den där hampa-processen och det tar jag ändå ganska mycket kraft. Jag var inne 14 dagar här i den där arresten där, alltså det är helt vansinnigt. Men äh, ja, Äh, detta till huset. Äh, alla hampaväxter var min. I princip äh, naturligtvis äh, bad jag dem ibland att, att, att de häller lite vatten på dem. Mm, Okej. Okay. Jag, jag, jag, jag vattnade också deras växter. Och, äh, äh, men det var ingen tvekan om att det var mina växter och det var hela tiden, det var allting, allting som hängde ihop med hampan var mitt mäskprojekt. Ingenting annat. Eh, Eh, jag kan i princip ta in vittnen från sportfiske som också var svenska mästare och så vidare och fråga dem hur det är med hampan och vad, vad jag är med hampan och så vidare. De, de vet till och med att jag har ett nytt mål. Jag vill nämligen bli världsmästare i ett fiskesätt som heter murmuska som är på isen och så vidare och där behöver man också ganska mycket hampa. Så, och det blir jag också, det är jag helt övertygad om. Precis som jag blir svenska mästare i den där um, modernt meter. Och eh, ja, den, den började, eh, de tre projekten var växthuset i huset och där nere i själva själva äh, tältet eller hur man nu så vill. Men tältet var ju naturligtvis också tänkt att under vintern ha grönsaksodlingen där nere. Det var jättebra. Det var varmt, det var ljust där och man kunde ha hur många äh, grönsaksodlingar som helst ja, ähm, äh, äh, äh, tillstånd var här i princip, men som sagt, att var med den, äh, jag, har, jag, jag tycker att jag, har, gör mig, jag gjorde mig väldigt kunnig och för att starta just det här projektet och då ähm, tyckte jag att lagen säger ganska så tydligt att på en tomt med hampa kan jag göra vad som helst. Och industrihampa, inte industrihampa. Alltså du kan, du kan gå i varje byggmarknad och kan, kan köpa sampa, hampafrön i, i, i, i påsar om man så vill. Och äh, för mig är en hampafrö <laughs> i alla fall äh, där i första hand. Man kan säkerligen också använda hampafrön för fisket men hampafrön är i första hand därför Eh, för, för odling. Det, jag är helt säker på, nu vet jag inte hur det ser ut för, på tomten, vi strödde i princip massor med hampafrön också i själva på ängen alltså det var en ganska stor tomt, knappt 4000 kvadratmeter och därmed uh, var det ganska, uh, ganska angelägenheten också att strö lite grann hampa uh, runt överallt. Och sen hier till dem, till dem där hon inte har så riktig ordning på sina datum och vad som händer vad. Detta, en, en del har jag, håller jag mig naturligtvis i reserv. Men eh, i första hand vill jag naturligtvis eh, eh, eh kanske också säga någonting, någonting som hänger med och omedelbart ihop med detta. Eh, det finns en man som, är, eh, som var ordförande i en förening i över två år Und in der Vereinigung hat er Adoptivcenter. Und das er in der globalen Babyhandelsvereinigung. Will er bara säga. Und da sind die, der war han zwei Uhr Utförende i den der Vereningen, verschwanden über 2000 Baren. rånat från familjen på hela jorden. Och den där mannen heter Ulf Kristersson och är Sveriges statsminister som hon gör tjänst för. Hon är nämligen statsanvalt på tyska, du är en försvarare till och med av staten. Detta var det viktigaste vad jag vill egentligen säga i den där processen. Och det, jag tror alla bör tänka över detta, också en domare bör tänka över detta om det nu är aktuellt eller inte aktuellt, en barnhandlare som är pedofil som är statsminister i Sverige. Du, Så, det är sagt. Jag, jag, jag, tror att du flyter iväg lite från ämnet här nu. Uh, detta, det hänger omedelbart in the big picture-ämnet ihop. Men du, Ja. Eh, Vad säger du till detta? Att du har en statsminister som har barnhandlat med barn. Det fanns en Uppdrag granskning om detta. Du, nu är det inte tingsrätten eller jag som ska, som ska svara alltså, på frågor. Okej, okay, jag, jag, jag, jag, frågar bara så rent och rent intresse. Och rent intresse frågar jag bara. Så funkar det inte. Ja. Eh, men eh, tingsrätten tänkte nu släppa in åklagaren som kanske har frågor. Ja. Varsågod. Ja, tack. Eh, en del, del klargörande frågor i alla fall. Nu är det lite svårt för nu, <laughs> nu sitter jag precis eh, om det. Tack. Det är lättare att, att prata med. Tack Lisa, jättebra. Ehm, det var en del saker som jag inte riktigt hängde med på. Så jag, jag tänkte... Förstår jag, förstår jag. Mm, men då får du gärna underlätta och förklara för mig. Ja, ja, det gör jag. Försöker så bra förklara som möjligt för dig som inte förstår sakerna. Mm. Mm. Är det du som har odlat de här cannabisplantorna? Jag har, odlat, jag, jag har odlat hampaväxter från hampafrön. De växterna som vi har sett på bilderna och de torkade växterna också, de som har varit i krukor och, och torkade. Ja. Är det du som har odlat dem? Det, ja, det var jag som har odlat dem ja. Mm. Har Lisa och Rebecka hjälpt till vid något tillfälle med eh, att ta hand om Det har jag sagt tidigare, om du inte har förstått detta, eh, att de har eventuellt eh, i princip, när jag bad dem att de där uppe någon gång att vattna, precis som jag har vattnat deras blommor om så vill. Eller deras, deras växt, alltså grönsaker som var också delvis i tältet och så vidare. Och när för det förstod inte jag riktigt, men när påbörjade du den här odlingen? ja, det, är ju, det är ju bra frågan. Vad tycker du när man påbörjar en odling? När man planerar odlingen, när man stoppar frön i själva i jorden och eh, vad, måste du mer specificera? Eh, Menar jag, när började du stoppa frön i jorden? Alltså de första, de första eh, frön stoppade i, ju, i jorden, det var, vad måste man tänka, i, när fick jag den? I, i, i våren 2021. Förresten, das ist ganske interessant äh, mehr, När, äh, alltså, by the way, eftersom jag kommer nu på detta, eftersom efter polishusrannsakan, det var lite äh, äh fanns det massor med, med, med, med, som du betecknar som cannabis, torkat cannabis kvar. Okej? Okay? Jag frågade en polis, vad är med detta? Och sagt, das det vet jag inte. Så där packade jag, det, det var en stor låda, förpackningslådor med, äh, med, äh, med äh, torkade växter. blev det, och de fick en kompis från mig att han ska bevara den tills det blir aktuellt att vi kommer fram med den. Mm. Fattar, jag, jag men du, fatt, fatt, fattar jag det rätt att den lådan som du uh, pratade om den lämnade polisen kvar när de hade varit nej, där? Nej, de lämnade inte en, en låda kvar. De lämnade, de, de lämnade växterna kvar. Aha, Okay. Det var hur många växter som helst som, som de lämnade kvar. Okej. Okay. okay. jag det rätt? Och då, de tog alla i en låda och gav dem en kompis. Okay. okay. Så de har du kvar menar du då? De, de, de, de ska vara kvar ja för att, eh, för att, inte, för att ha någon motprov kanske, alltså, eh, från, eftersom jag har naturligtvis inget förtroende till den där eh, statens alltså, som, som mäter och hur de har torkat och allting sånt. Mm. Detta är ju i princip före sintfloden när jag, tittar, när jag tittar efter hur de gör. Det kan jag bara säga. Eh, eh, de, de, ska orientera sig kanske på, mer på internationellt marknaden, hur man gör där sådana prover. Och när du sa att de polisen, eller, eller de, hade torkat själva dem. Det var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt märkvärdigt. Väldigt märkvärdigt. Mm. mm. Ja. Eh, är det någon annan som har odlat den här typen av växter på din mark? Nej, alltså inom nej inte, inte vad jag vet i alla fall. Inte vad jag vet. Så allting som är taget i beslag, det är det du som odlar? Allting som jag har slagit i eh, beslag står jag för, ja. Ja. Ehm, du säger ju själv att det här rör sig om hampa. Ja. Jag förstod det som att du menar på att cannabis och hampa det är samma sak? Precis, alltså cannabis, alltså, du, du, du, du har ingen aning. Du bör läsa boken, då vet du kanske mer om saken. En hampaväxt är en hampaväxt och detta som, är, så, så, som man betecknar som cannabis, de frön och man eller detta växer på en hampaväxt. Mm. Ja. Och så... Det finns inte, äh, det finns inte någon, någon, någonting, uh, äh, uh, äh, cannabisväxt. Det finns inte. En cannabisväxt är en hampaväxt. Mm. Men om vi då pratar om saker som man får ha och inte får ha i Sverige. Ja. Eh, så det som då har, med, har kontrollerats och som NFC benämner som, ja. som cannabis. Helt enkelt. Eh, visste du om att eh, du hade de delarna på dina plantor? Eh, de delarna på mina plantor, aha nu pratar du om delar av plantor, det är intressant också. Nej, jag kan eh, ställa om Men, frågan i så eh, fall Peter. <laughs> Visste du om att de plantorna som du hade, att man inte ens får odla dem, inte ens om man har tillstånd i Sverige? Alltså, jag, vad jag vet att det finns, jag bor i Europa, och det finns en europeisk lagstiftning om de där sakerna. Och, och jag, eh, det är som prostitutionen om man så vill. Du får köpa men inte sälja. Det finns inte, det, måste, det kommer också Sverige få någon avvägning i detta. Detta vad jag kan helt lagligt köpa i ett annat land. Med till och med, alltså, jag har till och med en certifikat på detta. Vad jag har, eh, och om jag kan, kan köpa detta en frön, eh, en frö. Och vad gör man med en frö? En frö odlar man. Och det, jag visste naturligtvis, eh, eh, i något avseende ingår man, äh, befinner man sig i ett lagrum som är gråzonigt. Och därför har jag sagt redan i polisförhöret att jag vill den där processen kommer ut i Europa och bli mätt mot europeisk lagstiftning. Är, är, din uppfattning att det som du odlade var lagligt att odla? Absolut var det lagligt naturligtvis för att jag var bara på min... Eh, alltså detta var jag i princip, den enda kompromissen vad jag eh, sa också till de andra, alltså okej, okay, vi, vet inte så riktigt i princip i eh, vad, vad svenska myndigheterna kommer till slut på. Inget av detta som är odlat av min hampamäsk lämnar tomten. Så. Och det hade det inte gjort, det tror jag att de höll sig alla på detta. Vi hade massor med besök, hela tiden hade vi med, massor med besök. De rökte förresten också joints, men inte från mig eftersom ni har stora i, i Askfad-grejerna med eh, Lisas ihop, rånandet av barn och barnhandel som du antagligen också stödjer från herrn Ulf Kristersson. Nu vet jag inte vad Ulf Kristersson har med det här att göra. Men, Barnhandel har han ja, att göra jag med att vi detta. lämnar honom. Barnhandel! Ja, med det... bebisar! Okay. Helst under tre månader för att de ger mest pengar. Men du Bert-Peter, det är ingen fråga som tingsrätten kan pröva under alla förhållanden? Så, eh, Detta är ingen, ingen, ingen som behöver pröva, de behöver titta på Uppdrag granskning. Det är saker som jag pratar om ur svensk TV. Vi lämnar den frågan och håller oss till ämnet. Okay? Detta, jag tycker det tillhör ämnet eftersom eh, en stor del av detta var avskaffandet av den nationella och internationella barnhandeln, den andra tårtbiten om ni kommer ihåg detta. Men eh, eh, låt åklagaren fortsätta nu med, med sin Ja, ja, jag, jag hör gärna. Ja, ja. Jag försöker fortfarande förstå din inställning. Och menar du att, att du anser att det är lagligt att odla den här typen av plantor på sin egen tomt? Ja. Det är din åsikt, okej. Okay. Naturligtvis, annars skulle jag inte ha gjort detta. Och vi gjorde det ja ganska, eller jag gjorde det ju ganska offentligt. Det var ju i princip två år var hela hampadoften över hela Häräng i princip. Oh. Och den vill jag inte säga, någonting om polis, eh, där du hade dina strul med dina datums där och vad ni ljuger ihop där. Mm. sammanfattningsvis så har jag förstått det som att din uppfattning är att det här var lagligt att odla på, på din tomt. Eh, är din uppfattning att man behöver tillstånd för att, att du odla? Förstår, alltså, eh, för du, eh, eftersom du refererar till detta sammanfattningsvis, du får sammanfatta vad du vill men inte i mitt namn, okej? Okay? Mm. Är din uppfattning att man behövde tillstånd för att odla det som du odlade? Uh, nej. Alltså inte så länge jag håller mig till min egen tomt. Det var ganska tydligt i lagen att jag eh, på min tomt får jag odla i princip i stort sett vad jag vill. Okej. Okay. Mm. Har du ändå försökt att skaffa dig någon form av tillstånd? Ändå? Varför ändå? Jag hörde inte vad jag sa? Nej, inte ändå. Det finns ingen ändå. Nej, men då är svaret nej. But, Förstår jag det som att svaret är nej? Alltså, om jag utgår ifrån att detta vad jag gör är lagligt jag behöver ju inte göra, äh, hämta in tillstånd för någonting som är lagligt, eller hur? Okej. Okay. Fattar du detta nu, hoppas jag? Nu har jag fått ett svar. Då har du alltså inte försökt att skaffa dig ett tillstånd? Nej. Nej. Um, Inte, jag vet inte vad du menar med tillstånd. Eller, eller, men okej, okay. Äh, ja, inte, ja, naturligtvis har jag fått ett tillstånd. Jag har fått ett tillstånd från en holländsk medarbetare av en firma som sa det är lagligt. Och detta är för mig en tillstånd eftersom det var en ärligt svarande. Och det är mitt tillstånd om du menar mhm. nu detta. Men om du menar tillstånd av en svensk myndighet, mm. aha, då måste du säga detta, okej? Okay? Jag vet inte så riktigt, äh, det behövdes inte. Okay. Eftersom jag hade tillstånd från den holländska firman som kommer i nästa process när vi överklagar kommer ju den mer in i spelet. Och den här mäsken då i, i korthet, du pratar om, om mäsk för att fiska. Vad, vad är det mer konkret? Mäsk? Äh, mäsk är, äh, alltså när det finns en fisketävling Alltså i meter i modern, alltså i Sverige är allting annorlunda. Alltså jag pratar, eh, vi, vi, vi pratar om en tysk, tysk fisketävling, där, ställer, där finns det också, där ställer sig folk i princip bredvid varandra, har ett metspö i handen och fiskar. Och den som har mest fisk Eh, i så en tävling, den vinner så en tävling, kan man så enkelt för idioter uttryckt. Så, och för att locka in fisket, att man får fisken, kan man, får man äh, kasta in äh, eh, så kallade mäsk mm. för att locka fisk till den platsen som du är för att nappa bättre. Okay. Och hur gör man mäsk? Hur man gör mäsk? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Korthet. Uh, I korthet. Alltså det finns uh, fem miljarder Youtube-filmer, alla gör sin mäsk uh, helt helt eget. Äh, det finns alltså de här, alla andra, hur det luktade i min lägenhet med aromen och hela tiden, vad vet jag. Alltså man, äh, man, man gör en blandning av, av, äh, av saker som man tror att fisken älskar detta och kommer till din fiskeplats. Det är från bröd, havregryn, hampa, hampafrön. Alltså det finns, alltså som sagt, eh, egentligen måste jag hänvisa till en kompis, han är engländare och bor i Bollnäs. Han har med den där ampaodlingen sedan länge, vad vet jag, jag har också en förebild där Eh, eh, ja, mäsk gör man i princip på väldigt, väldigt olika sätt. Det finns en ritual, en mäskritual innan de stora tävlingarna. Alla har ungefär en timme tid för att ja, jag... prata hur man gör mäsk. Du frågade mig. Ja, absolut. Och nu... Nu har jag fått delar av mitt svar och då undrar jag vilka delar av de här plantorna som du använder när du gör mäsk? Eh, alla, alla delar. Hela plantan? Alla, hela plantan. Okej. Okay. Ja. Använder du den färsk eller torkar du den? Äh, detta, äh, alltså oftast, äh, oftast är det så att man måste ta torkade grejer för att färska grejer de, de, de möglar så snabbt borta. Mm. Det kan man inte mer de använda. Men detta, kanske ni, ni, ni kan ju ringa Sportfiskarna. De har i princip alla de där svaren också. De kunde ha hämtat in tidigare hur man använder äh, hampa i mäsk. Det gör alla. Det har till och med någon som heter eh, eh Karlsson som är, eh, som är IT-chef på regeringskansliet. Mm. De här torkade plantorna som fanns inuti huset, ja. eh, vem hade torkat dem? Jag hade torkat dem. Mm. Den, alltså för att de, jag har alldeles nyss sagt, alltså om man inte torkar dem, möglar dem. Alltså måste man torka dem. Så. Mm. Men jag frågade vem. Har Lisa ja, eller... Jag har ju sagt redan att det var jag. Eller Rebecka torkat någon planta? Eh, detta inte, det måste du fråga dem. Jag tror inte detta. Alltså inte, eh, inte vad jag vet i alla fall. Mm, okay. Och, och, och, och, jag tror inte detta faktiskt för att eh, det var min grej och så eller så. Jag tror inte att de vågade att göra någonting med hampaväxterna utan mitt tillstånd. Mm. Har du, det har du fattat nu också kanske? Mm. Das war ein ganz viktigt projekt för det var min livsförsörjning. Mm. Okay. Mm. Eh, både Rebecca och Lisa har ju pratat om att de hade funderingar på att göra saker med Hampa. Har de diskuterat det med dig? Ja, vi har, vi har, vi har pratat då och då om Hampas saker naturligtvis. Ja. Alltså för, eh, som exempel om man tar en eh, Eh, BMW som exempel. En BMW består nästan bara av hampa idag. Förstår du? Eh, det är alltså ganska så aktuellt att diskutera i princip hampa i alla lägen. Kläder är de, alltså, eh, kläder är de bästa kläderna som man gör av hampa. De är svindyr. Mm. Pratar ni konkret om vad Rebecca och Lisa tänkte göra med, med då Nej, det var, alltså, det var ju hennes idé, alltså, vad jag, det kommer jag naturligtvis det var ju matrosskyddet i princip, eh, tänkte jag, i princip det var en, eh, eh, det kommer jag i alla fall ihåg. Jag vet inte, det är så länge tillbaka vad vi pratade, vi pratade hela tiden i princip Fanns om det inte tanke om att de skulle kunna använda dina plantor till sina projekt? Alltså, ja, det, det var till slut i princip klart, alltså, eftersom vissa delar, alltså, om, jag inte, om de kan använda dem, kan de använda dem. Mm. Vi hade ju i, i princip i den andra chargen Äppeln hade vi 75 växter. Mm. Och, eh, eh, ja, och vi, det var inte så riktigt klart för att just den där mäskfirman gick ut ur, ur kontraktet i Belgien för att eh, polisen inte kunde hålla sig till sina eh, egna hälso, hälso, eh, folkhälsomyndigheternas rekommendationer som egentligen lag för dem. Och, där, och, och, och vi la upp Youtube-filmer och där ringde mig någon sen och sa vad håller ni på det med era hampaväxter och polisen? Och den steg de ut. Eh, och, eh, men eh, att, att, att vi pratar naturligtvis om hampaväxterna och också hur, hur de reagerade. De sa också i princip, de, de bedömde i princip för mig på något sätt, jag förde bok om i princip alla, alla enskilda växter. Okay? Hur de förhåller sig, äh, in der olika, was wird ja, äh, eh, luftfuktighetssaker och så vidare. Och så vidare. Sen experimenterade jag en del med temperaturer framför allt. För äh, eh, 70 grader som exempel när man dricker te eller kaffe är någonting där försvinner oljan och eh, mm, bla bla. Alltså det var, hampa var ju, det var <laughs> ganska många hampaväxter. Det var riktigt tomt när polisen tog alla mina fina hampaväxter. Mm. Jag tyckte det var väldigt tragiskt. Ja. Um... Har du någon gång nämnt för eh, Lisa eller Rebecka att du skulle ha haft ett tillstånd för den här odlingen eller antytt att du skulle ha tillstånd? Jag vet att du har sagt att du inte behöver tillstånd. Ja, men har du ändå nämnt någonting alltså, om jag, jag, jag förstår att du rider på den åsnan med det där tillståndet. Det där eh, kan du göra. Jag har ju sagt att jag inte, jag hade tillstånd. Mm. Ja, och detta, eh, alltså tillstånd är för mig om en holländsk medarbetare Eh, av, en, av en firma mm. som är in i, i själva saken. Eh, och han vet hur Sverige står med, med detta och han Eh, bekräfta till mig, här de kan du ta, de är ofarliga och de är tillåtna till och med i Sverige. Och sen har jag, han visade mig en lista och ur den listan tog jag 15 olika eh, frön och det var för mig tillstånd. Sen tittade jag i princip efter, efter odlingsbestämmelser i Sverige och det står i princip att man kan odla så länge man håller sig på sin tomt vad som helst. Så, och detta är, kan, detta kan jag sticka emellan med en fråga? Ja. När var det som du berättar om nu? Det var 2020, man måste säga, alltså 2020 eller 2021 en av de båda åren. 20 eller 21? 20 eller 21, ja. Alltså jag kan, jag kan, eh, i mina uppteckningar kan jag ge svaret precis när det var. Okay. Jag vet ju i princip när jag förde telefon, eh, det var på grund av ett telefonsamtal, eh, jag vet precis när jag pratade om detta i den där, med den där uh, holländsk, holländare. <laughs> Var det, en, var det en muntlig uppgift? Uh, nej, jag fick ett certifikat med, när jag köpte sakerna. Med hans underskrift. Har du gett in det certifikatet under den här utredningen? Ursäkta? Har du gett in det till polisen? Visat upp det? Eh, nej, det har jag inte gett till polisen. Varför då? Varför, varför, eh, varför, varför ska jag ge detta? Detta är i nästa processen. Mm -hmm. Förstår du? Detta måste jag parkera lite grann för att uh, den där tingsrättsprocessen blir överklagad och jag behöver lite saft i nästa uh, saken också. Så du sparar det? Jag sparar detta. Okay. Mm. Du kan, du kan, du kan, jag kan ge dig din adressen och du kan fråga om det finns sådana tillstånd som de certifierar. Mm, ja. mm. Ehm, och eh, egentligen en av de sista frågorna här i alla fall. Ehm, har du själv kontrollerat vad det faktiskt är som, som gäller för ja, det har jag alldeles nyss sagt. av hampa och cannabisväxter? Ja, det har jag alldeles... Sverige. Ja, ja, i Sverige. Okej, vad har du kommit fram till? Eh, eh, eh, detta har jag sagt redan nu. I princip. Det är det du har kommit fram till? Ja, ja. det är det som jag kommit fram till. Okej. Jag har inga fler frågor, tack. Försvararen, varsågod. Jag har inga frågor, tack. Någon av de andra försvararna? Nej, tack. <laughs> förstår jag det rätt? Alltså att din tanke, det var att använda en del av eh, växterna till eh, fiskehampa och en del av dem till någonting annat? Eller skulle allt användas till fiskehampa? Um, alltså, uh, den, uh, från, början, från början var tänkt i princip att allting, i princip, eftersom hela, hela växten, det finns uh, hampakvarnar för mäsket, uh, de stoppar in hela växten. Mm. Och, och med, med, den här aktuella odlingen, var, var det, skulle allt... Skulle allt... Mit den, also, alltså, jag vet inte så riktigt hur det var med den aktuella odlingen. Alltså, jag hade bara den, jag, jag ser, jag har i, i Tyskland har jag så en hampamalmaskin. Den kan man också besikta hur den funkar. I Borlänge har en kompis, han har så en hamparmalmaskin. Eh, eh, eh, hur det, alltså, jag, jag förstår inte så riktigt frågan. Den hela växten. Att av den här aktuella odlingen. Ja, den, den ja, okay. som den som beslagtagits av polisen, eller det Den odlingen, var, var avsikten att hela den odlingen skulle användas till fiskehampa eller skulle den användas till annat också? Alltså, eftersom vi pratade om, eh, om de tjejerna ville experimentera med vissa saker ja. Eh, kunde de ju göra detta i alla fall. Alltså, men jag vet inte så om, om vi har så långt kommit i princip. Okej, men vad jag är ute efter det är liksom vad skulle, eh, vad skulle det, eh, den här odlingen i huvudsak användas för? Den, den, den huvudsaken för odlingen är, eh, var, var mäsket i princip. Ah, okay. Och egentligen, huvudorsaken egentligen är att jag får i princip naturligtvis äh, Alltså vi gjorde bilder och allting sånt eh, för att nu kommer jag, går jag ut i tyska marknaden. Jag blir en absolut mega eh, certifierad hampaodlare för skandinaviska och nordtyska förhållanden med hampa. Okej. Okay. Ja. Tack. Så, då var förhöret avslutat.